Berrietan aipatzen ginuen eh, bezala, goizuntan sute bat gertatu da goizko zazpiak aldera arberatzeko enpresan, MFA enpresan, egun bat langile, beraz momentuz eh, be, lanik gabe dira, uh, enpresaren zati bat ere baita, uh, goizean gertatu da baina zauririk ez da, du zauriturik ez da izan. Gurekin dugu arberatzeko hauza peza, sover baso agatxalde hona. Bai, atxalde hon, bai. bai. Orduan, goizuntan uh, sute uh, bate izan da, MFA enpresan, erran bezala, uh, espikatzen aldaukzu, zer pasatu den? Bo, xuxen uh, ez dakigu, eh? zeren eta bon, goizuntan, uh, bon, normalden bezala, bon, ez gira sartua izan enpresan, pompiexak, soizaiak eta denak horbitziren. Bon, batakigu, zazpiak eta erdi gian, boron, suia partitu dela, nunbait, bon, bon fabrikazione, fabrikazionea egiten den leku horitarik, ono bono hono ez dakigu bate zertari partitu den, eta ze kausaz, e, eh, dakigun hau da, bon prozedurak, eh, eh, prozedur horiek emanak izan diela obretan, erren nahi eta, <clears throat> bon, hortan bat dira prozedurak biziki importantak ez, eren eta leke, bon, biziki behotzen partikulazki ditira, gauzak, ordean, eh, bon, ikusiak, eh, bon, funksionatu dira, eran eh, dut, bon, langile guztiak elgi ahalezen dira, ahalezen egite, elektrika, lineak eta mostu eta kompaini, bon, e, prozedura horiek itzina eremanak izan dira, nik uste klarki eta zen ezela. Langile guztiak elgi ahalezen dira, behoi, behoi bost langile, badira, baziren, memento hartan, Zostek eta erdi gertatu da hori, eta bon, jelgi ahal izan dira, bo ez da kolpaturik izan, ez ez angiletan eta ez eh, suizaila bestetan, bon, deia hori nik uste gauza bat eh, biziki importanta, eh? azpima jatu behar dena, eh? nik uste hori da importantena, bon, gero guai eh, bon, lanena izan dira goizuntan, partitiak dira denak, egoerdea intzineat, gabe, dena partitia dira, bon, suia, bon, metrizaturik, eta bon, behar diren gauzak plantan ezaririk, sekulan bestezea, gertatzen mazen bon, ba, horiek eh, inbehar zien gauza hobenak. Gero langileak buruz, eh, bon, uh, igun, bon, ez dira, gira, nehori ez da lanian hariko, eta da pentsatzen dut, bon, ofezkariek erranda atenez, bon, somaz tekniko dizo <clears throat> obretan ez hariko dute, bon, zego hori langilean ordezkariekin ikusiko dute, bon, hori atxalde hontan dira ikusteko gauza horiek, pentsatzen dut, erranda atenaz, bon, ordean e, bon, ikusiko, eta bon, gero, ahazuenak e, ingesta bat izan handa, nahiz, eta behar ikusi zertaik partitu den, eta zendako eta sustut e, beste batez, ez da ez da ez da ziten bergauzak gerta Hor, uh, sutearena langileak nola biziz izan hor langinean ari zirenak? Bon, ikusi ditut goizontan zumaita, izan miniz, bon, junta berditu bon, biehek, zuin zainek, bon, izan gira, bon, behar den bezala, bon, agur baten egiten, hor zien er, eh, bai, langiler, hor eskalier, guen jan hor zien, bon, agerida, eh, jendia, bon, buskabat, ahito ezela zela, bainan, bon, uste denek erten zuten, bo, importanteena zela, eh, eh zein eh, nehore zauritu egizan, eh, hori zen sustut importanteena, mm -hmm. agerida, galderak bat dituztela geroari buruz, baina pentsatzen dut eh, enpresaren eh, ordezkariekin eta langilean eh, ordezkariekin oi, hagemanak izanen direla, dain egun erburuz. Bon, eh, egun importanteena zen, eh, nik uste gauzen, hola, <clears throat> ahalbezen gite, konpontzian eta unza untza, eh? bena gero holako egozak ezkatzen dileik, eh, bon, behar da ere garnia behiratu eta geroari buruz eh, buru egin, bon, pentsatzen dut handa eh, tenez ordezkariek ere, bon, geroari buruz ere ahazuinak bon, sekatiak izanen dira eta ere bon, halbali beteren, ahazu horiek buruz harkiak izanen dira behar dien erabakiak. Mhm. Bai, zenta hor ere galdera da, be, nundik etorri dena su hori, eta ez denez, uh, ba, sekuritate arazo bati lotua ere, azkenean, edo disfunkzionamendu ba, bat? Ba, eh, boan, uh, normaldan, galdera horiek pausatiak izan diten, uh, bon, behar da ikusi, bon, uh, konderia bat dela, bat irera prozesu, produkzio, prozesu uh, montatuak, uh, bon, bai bat du bidea eh, eta beratziaz zon onzortzi urte enpresa hori dela, bon, izan dira ere beste problema atzu zuen baina, bon, uh, bon, uh, aleike produkzio hori inortanta da, egin behar da, egun da hogei bat uh, da dela, hor, eh, edo gehiago, no, nik uste egon otan, eta, bon, eta behar da ikusi, baina, bon, nementoan, bon, jendeak normal da galdera pausaditzen, eh, baina nik uste beharko dute eta gok uh, agerida erriko etxe zela, gauza horiek uh, eh, bobetzenik segitu ditugu, eta goizuntanean izan, eta hon segituko ditugu, bai eh, inkesta mailan, eta bai ere, bai ere langilekin eta ordezkariekin, eta bon, ikuste konfiantza behar da egin, uh, eh, eh, dener, bon, uh, erabaki honen hartzeko beroari buruz, eta sustut enpresa hori behiz partidain, eta kondizione honetan, eta lan baldintza honetan, eta ere kondizione honetan importan mm. da, guzti gu isoko indako, eh, honta hogei bat eh, langile enpresa batian, bon, ez da egun guztiez eh, hemen, eh, eta bon, denek eh, egiten dugu enpresa hori uskeatu ganetik, eta bon, segituko ditugu ere azerak, denen honetan pasaditan. Mhm. Berdin azken galdera bat, ramezala arberatzen da, eh? MFA bai, enpresa, bai. hortako uh, aipatzen dugu ere, amikus aldea, bai, eta Um, langabezi teknikoak zer nahi du eh, langile batentzat uh, zein dira kondizioak? Uh... Ba, la, langabezia tekniko bon, ikusiko dira kondizioniak, uh, bon, ba, bat dira legal, legalki egiten dien gauzak, eh, partikulaski, bon, horiek denek dituztena, baina ere, diren doitxuen eh, respetazteko eta eh, Mhm. Eriko etxegisa gisa. Eh, bai, uh, enpresa hortan ustut lab eta CFDT sindikatuak uh, presente direla. Bai. Eh, MFA, enpresa, erran bezala, ipatzen eh, ginuen, goizuntan sute bat izan da, bosteun metrokarratu naski erredira, sortzi milaren gain eta momentuz, beraz, eh, enpresa etxia da, eta langileak itxoiten dute, beraz, geroari begira, zer eginen den ondoko horrenetan informazio gehiago, ukanen dugu, arberatzeko auzapeza zover baso gurekin ginuen, mileskerre. Bai, aratzalde onden eri.